Dua të shkoj në supermarket për të blerë fruta dhe perime. Dishan yak pai ran bekeri phya cha sy khanom pang. Dua të shkoj te furra e bukës për të blerë simite dhe bukë. Dua të shkoj te furri i bukës për të blerë simite dhe bukë.